Més que això, en sis anys, des del 2008, quan la recessió va començar a prendre forma, el Banc d'Aliments ha vist com el nombre de persones que li han reclamat ajuda per la seva precarietat econòmica porta camí de triplicar-se. Des dels 109.340 beneficiaris de llavors, els 258.498 comptabilitzats en l'actualitat, un indicador tan fidedigne com els que en teoria regeixen les anàlisis de la Generalitat, el Ministeri d'Economia o el Fons Monetari Internacional. La necessitat no t'espera i l'ONG disposa de poc marge de maniobra per actuar. Molt abans que la realitat del carrer els transformi en una xifra de PowerPoint als alts despatxos. És per això que ha llançat la segona edició de La fam no fa vacances, la campanya de recollida d'aliments bàsics que, que, que es posarà en marxa entre els mesos de juny i juliol perquè les llars catalanes més necessitades no es quedin desproveïdes durant l'estiu, una època en què l'activitat en general s'alenteix i les aportacions a l'entitat també cauen sensiblement. Descensos que varien d'un indret a un altre, però que el portaveu del rebost del Banc d'Aliments de Sant Adrià, Santiago Maceda, on es va presentar l'iniciativa, va calcular en prop del 50%. És per això que va qualificar de vital la proposta de sensibilitzar la, la població i reactivar les donacions. La iniciativa, que va recollir 350.000 quilos d'aliments l'any passat i va ampliar el termini previst d'un mes a dos, fixa el seu objectiu a aconseguir mantenir l'equilibri nutritiu entre d'aquests dos mesos, en els quals els productes més valuosos són els bàsics, però amb unes altes propietats alimentàries, oli, llet, llegums i conserves de peix.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 Allà es podia trobar des d'un forn per coure pa fins a una parada de productes àrabs. Prus postres, infusions i una llarga llista de productes artesans van estar a la venda en molts carrers de la ciutat aquest dissabte. Sant Andreu ha acollit dues fires de comerç al carrer on s'han pogut veure parades de tot tipus. L'objectiu era donar a conèixer els productes dels petits botiguers i que els barris guanyin vitalitat s'han aprofitat, doncs, dates especials com les festes majors de Naves i el Bon Pastor per fer sortir les botigues al carrer. A més dels habituals productes que es podien trobar en qualsevol botiga, el comerç de proximitat també ofereix d'altres que no són tan fàcils de trobar. A la Fira Medieval de Naves, per exemple, hi havia una parada de, amb decoració i aliments d'origen àrab, una altra amb objectes d'època medieval i, fins i tot, un forn de foc per fer-hi el pa. Durant tot aquest cap de setmana, de 10 del matí a 9 de la nit, també hi ha hagut la festa del comerç al carrer de Trinxant. Allà s'ha fet un pa jugur solidari on es demanava als veïns que portessin un tros de tela i participessin en l'elaboració del pa jugur més gran de la ciutat. El Bon Pastor, que també celebrarà la Festa Major, dissabte al matí es va organitzar al carrer de Sant Adrià una mostra de comerç amb exhibicions de boxa, desgustacions gastronòmiques i tot tipus d'activitats lúdiques organitzava l'Associació de Comerciants de Bon Pastor. També hem de comentar-vos que ja ha arribat un principi d'acord sobre el futur del canòdrom situat al barri de Congrés Indians. Els prop de 3.000 metres quadrats que ocupa l'edifici del canòdrom del Congrés Indians es destinaran a un equipament de ciutat, un viver d'empreses de creació cultural, L'Associació de Veïns del Congrés Indians ho accepta perquè, a canvi, ha renovat un acord amb l'Ajuntament que fixa la requalificació dels terrenys que, envolt, que envolten l'edifici, una illa d'uns 20.000 metres quadrats en què s'hauran de construir els equipaments per al barri que la lluita veïnal reivindica des de fa 6 anys, que és el temps que fa que els llebrers van deixar de cobrar el canòdrom. La presidenta de l'Associació de Veïns del Congrés Indians i membre de la taula de treball d'entitats, Belén Nayúcar, ha explicat que els veïns volen que d'aquests solars de titularitat municipal que envolten l'edifici catalogat, 11.000 metres quadrats de l'illa es destinin a zona verda i que els prop de 10.000 metres quadrats restants siguin per als equipaments d'un pavelló esportiu, una residència i centre de dia per la gent gran, un centre cívic, una escola bressol i aparcaments. A Llucarlamenta, però, els tem el temps perdut per reconstruir els acords entre veïns i ajuntament. El 2008 es va crear la taula de treball i el 2010 es va fer una proposta definitiva, que ja va conduir l'anterior govern municipal a presentar una modificació dels plans urbanístics a principi del 2011. No va ser fins al cap de dos anys, el 2013, que segons la portaveu veïnal, l'Ajuntament admet que cal reiniciar els plans urbanístics. La representant veïnal també adverteix que en el cas dels, que els acords es, no es compleixin, es reprendran les mobilitzacions per reclamar els equipaments del barri. Les dues parts, veïns i Ajuntament, han confirmat que sí, que s'està treballant en la modificació del Pla General per a ajustar els usos i reordenar els equipaments. I ara us parlem de la coordinadora d'AMPA del districte de Sant Andreu, que ens ha fet arribar un comunicat. La coordinadora de l'AMPA de Sant Andreu ens ha fet arribar el comunicat següent. Benvolguts i benvolgudes. Des de la coordinadora de l'AMPA de Sant Andreu volem expressar el nostre malestar i la nostra disconformitat amb la decisió del districte al deixar deserta la gestió del casal del barri ubicat al recinte de Fabra i Coats. No entenem com s'ha desestimat la gestió ciutadana per portar-ho a la gestió privada. No ens agrada aquesta decisió. Nosaltres hem seguit de prop el procés de la Federació d'Entitats de l'Harmonia des de fa 8 anys. Des de les escoles hem participat any rere any dels actes de les festes de primavera que organitzen i coordinen des de la Federació i de les quals ens en fan partícips i ens han apropat al seu projecte. La coordinadora de l'AMPA i la comunitat educativa compartim els objectius i el model de gestió participatiu, inclusiu, proper, horitzontal, intergeneracional i responsable. Aquest mateix comunicat ens comenta que pensem que el model de gestió ciutadana proposat des de l'harmonia mereix posar-se en marxa. Per aquest motiu doncs, us fem arribar el seu projecte i la mm, programació d'activitats per posar en marxa l'equipament. La coordinadora també Som Harmonia, ara més que mai, el dissabte 24, després del, de la cercavila i seguint el camí de la plataforma Can Balló pel barri, volen obrir les portes del casal de manera pacífica i respectant escrupulosament les instal·lacions, el mobiliari i l'espai en general. Per més informació doncs, podeu adreçar-vos a http ateneuharmoniawordpresscom Si us plau, feu difusió del projecte entre les famílies de l'escola, salutacions cordials i aquest, aquest comunicat doncs, és signat per la coordinadora d'AMPA del districte de Sant Andreu. Més coses a comentar-vos, ens acostem a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us ofereix la presentació del llibre Conflicte públic, 30 articles breus sobre la resolució de conflictes. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galícia número 16, us ofereix, demà dimarts, a les 7 de la tarda, la presentació del llibre Conflicte públic, 30 articles breus sobre la resolució de conflictes. Aquest llibre eh, serà presentat pel mateix escriptor, Xavier Pastor, un llibre que recull articles de premsa on s'expliquen de forma atractiva i pedagògica conflictes públics i a la vegada es comenten i s'apliquen fórmules provades per la seva gestió i resolució positiva i amb èxit. Doncs aquesta, aquest, aquest llibre és escrit per Xavier Pastor, que serà el responsable d'oferir aquesta presentació a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Recordem que l'aforament per estar a la biblioteca és limitat. I eh, un últim apunt abans d'acabar aquest primer repàs de notícies, us parlem de Liam Neeson, que actuarà al nou film de Juan Antonio Bayona. A Monster Calls és el primer de la nova pel·lícula... El, perdó, és el títol de la nova pel·lícula del director nascut a la Trinitat Vella, J. Bayona. Ara s'ha confirmat que un dels protagonistes principals d'aquest treball serà el conegut actor Liam Neeson. Neeson interpretarà una bèstia fantàstica que s'apareix a un nen tormentat cada nit i al qual li explica històries fascinants. Doncs hem de dir que la cinta és una adaptació del best-seller juvenil de Patrick Ness.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 Doncs, tal com us hem informat, ahir es va acabar la festa major de Naves i per parlar-ne doncs, tenim a la seva coordinadora màxima, la responsable de la Comissió de Festes de Naves, la Carmina Gené. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com ha anat aquesta festa major que precisament es va acabar ahir, no? Sí, sí, ahir la nit, a dos quarts d'onze, amb un castell de focs molt i molt maco, mm -hmm. molt i mhm. molt maco, eh? Mm -hmm. I aquest any hem pogut gaudir doncs, tota la setmana d'un temps immillorable mm. gràcies a que jo vaig demanar-ho a Sant Pere, eh? Exacte. Vaig dir, <laughs> eh, aquest any porta't bé, eh? I sí, sí, hem tingut una setmana molt maca, molt maca. I quines activitats eh? podem destacar així importants que han realitzat durant la setmana? pues bueno, mira, jo et comento, per exemple, allò d'ahir, mm -hmm. a part del Castell de Focs, vam fer habaneres, vam mm -hmm. fer cremat, va venir la dansa catalana amb l'Esbar Gaudí, al matí vam fer sardanes, el, també el matí vam fer una missa aquí a l'església de Sant Joan Bosch amb una ofrena de flors. Uh mm-hmm. -huh. El dissabte a la nit vam fer una botifarrada, uh mm-hmm. -huh. una botifarrada que vam ser 600, amb unes botifarres boníssimes, no sé d'on les van treure, <laughs> però escolten, boníssimes, boníssimes, Veus. i acompanyades d'un bon ball, mm-hmm. eh? Mm -hmm. A la tarda vam fer xocolatada, vam fer un mac, vam fer titelles, uh mm-hmm. -huh. al matí del dissabte vam fer sardinada, i una escola, l'escola Rogers, que va venir a fer una gran ballada, uh i així hem anat tota la setmana, de dia en dia, cada dia hem anat fent coses. Hem fet també una obra de teatre molt maca, mhm. eh? I, i, i bé, cada dia, cada dia moltes activitats i molt bé. I també hem de dir que s'ha aprofitat aquest cap de setmana per fer la Fira Medieval, oi? Hombre, i tant, això el Passeig Maragall, saps? Uh -huh. el Passeig Maragall pues bé, bé, bé, molta gent, noi, ens porta molta gent això de la fira medieval, uh mhm. -huh. perquè clar, és molt maco, uh mhm. -huh. i com que no es fa sempre, doncs cap allà a la Fira Medieval i molt d'èxit, molt d'èxit de gent, eh? I es van poder trobar doncs, diferents oficis que es feien no? en aquella època. Exacte, exacte, exacte, sí, sí. Que eh, com, que... sempre, com totes les fires medievals sempre hi ha més o menys el mateix. Eh? Aquest mm. any no ens han deixat portar el poni, mm. per, unes, <laughs> per unes regles que hi ha, però bueno, mira, pels nanos, més que res del pont era pels nanos, que s'ho passaven molt bé, però mm. aquest any no ha pogut ser. Mm? També hi ha hagut una parada amb, amb decoració, amb, amb aliments d'origen àrab, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. Tot això, tot això ha sigut i porta molta gent tot aquest ambient, noi. Vull dir-te uh -huh. que, que bé, molt bé, molt bé. O sigui que eh? esteu animats, no?, encara al barri de Naves per continuar fent festa. Molt. Jo sempre dic que és un barri molt petit, però uh mm. -huh. si tu veiessis l'ambient que hi ha, per exemple, a la Fira Medieval, moltíssima gent, eh? Bé, uh -huh. moltíssima gent. I si haguessis vist l'ambient que hi havia el dissabte a la nit, el carrer de punta a punta, amb tres fileres de taula dobles, o sigui, teníem una, dos, tres, quatre, cinc, sis de punta a punta del carrer, uh mhm. -huh. eh, i l'ambient tan maco, tan maco, cap baralla, cap borratxo, saps allò, una cosa que dius, oh, que bé s'està, és un ambient de poble, de festa major, saps? O sigui que ens hem de sentir satisfets de com ha anat aquesta setmana. Molt, molt, molt, molt, perquè a més a més tota la gent se m'acosta i em diu encara millor que l'any passat. I dic, bueno, això aquest nivell no el podem tenir, eh? <laughs> Aquest nivell no el podem tenir tan alt, eh? perquè clar, què farem l'any que ve per superar el d'aquest? Pues, ah. no ho sé, eh? haurem de pensar-ho. Eh? <laughs> doncs esperem que, es, que continueu fent aquestes activitats que val la pena que els veïns i veïnes, encara que sigui un cop a l'any, doncs es puguin retrobar, no? Molt, molt, molt. Ja et dic, l'ambient que vam viure el dissabte a la nit, bueno, el divendres també van tenir molta gent i també va ser un sopar maco, però aquest divendres ells porta l'entrepà i nosaltres donem el vi, la taula, la cadira i el ball. Mm. Que vam mm. tenir una salsa mm. amb un cubano i també ens ho vam passar-ho bé. I clar, quan veus que ve la gent a participar fa molta il·lusió, la veritat. Mm. Eh? Ja que fas una festa, doncs almenys que et vingui la gent a correspondre. Clar, o sigui, que la màxima responsable de la Comissió de Festes de Navas doncs, estigui contenta, això ja és important, no? Jo molt contenta estic, però molt satisfeta, vaja. Uh -huh. per, eh? tant, per tant, esperem ja l'any que ve que hi hagi, doncs, eh, si més no, o, o les mateixes coses que hi han hagut aquest any. Si Déu vol, així ho esperem. Uh -huh. D'acord. Eh? Doncs, molt bé. Molt bé. Doncs, uh, Carmina Jané, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que la festa de Major de Navas continuï endavant amb totes les activitats que heu portat durant tota aquesta setmana. Esperem-ho, jo, jo ja estic preparada, eh? Vull dir que jo ja estic preparada per entomar tot. <laughs> I ara es prepara alguna festa ben aviat, d'anaves? Mm, bé, ara, espera't, ara em trobes una mica... No, els veïns m'han dit que podríem fer la festa major. Ah, veus? Ai, no, perdona, la festa major. Les verbenes, ah, les rebelles. Ah, les rebelles de Sant Joan. Les rebelles. Ai, Carmina, va, tanquem el carrer i fem la rebella aquí. Clar, és que saps què passa? Que a part de passar-nos-ho molt bé, ens surt tot molt bé de preu. -hmm. eh? Llavors, si no, clar... No <laughs> ah, exacte, vull, vull dir-te que, clar, coca i cava i, i, i música, eh, escolta'm, amb uns preus pues, molt econòmics, podríem uh mhm. -huh. dir, i clar, la gent diu, Carmina, tanquem el carrer i fem aquí les verbenes, les rebelles. Dic, ui, no sé si podrem, però bueno, ja en parlarem. Doncs et passo un moment amb la meva companya Angie, que també té alguna pregunta a fer. Molt bé. Hola, Carmina. Hola, bon dia. Ah, bon dia. Jo el que volia dir és, bueno, això que, que els veïns estan proposant també, lo de, mm, bueno, la verbena. Mm. Sí, sí, sí. La rebella, <laughs> gràcies. Sí. Uh, trobo que és interessant, perquè si ho feu durant l'any, potser el, els veïns es, es poden reunir i pot ser com una mica més fraternal tot, no?, durant l'any. Oh, escolta'm, vull dir-te que, nena, pensa que m'ho han demanat molt, però clar, jo em fa por, no sé si l'Ajuntament ens deixarà tancar una altra vegada al carrer. Mm -hmm. Saps? Perquè, clar, sempre hi ha la persona que està molt contenta i sempre n'hi ha una que rondina. Mm. Eh? Ah, i ara no em tanqueu al carrer. Al carrer no passa res, perquè total han de donar una volteta i mm. no hmm. passa res. I, i, I és per una nit, la, perquè la rebella és per una nit. Eh? Vull dir-te que tampoc no res de l'altre món. Clar. Bueno, mira, per preguntar-ho potser no ens quedarem i si ens deixen tancar el carrer, doncs farem la rebella, tot. De fet, la, la ciutat, el barri, és del ciutadà, de la persona que, que està allà vivint, de la persona que està allà convivint. No, no, doncs ja et dic, pensa que ahir a la gent els hi sabia estar greu de que acabessin les festes, eh? I llavors ens en van comentar, va, Carmina, organitza la rebella, vinga, va. I jo dic, oh, per mi no quedaria, perquè jo sóc molt festera, eh? Vull dir-te que a mi em va molt la, la, la festa i sobretot aquestes festes tradicionals nostres a mi m'encanten, eh? Mm. I les disfruto molt Uh, <laughs> però bé, ja no depèn de nosaltres poder tancar el carrer. Per mm. demanar no ens quedarem. Si ens ho concedeixen, doncs farem la rebella al carrer. Com diuen, la unió fa força. Sí, sí. Exacte, exacte. <laughs> però és que demanar-ho potser només hi aniré jo, saps? doncs estarem... estarem pendents a veure si es realitza que, finalment o no aquesta rebetlla pues molt bé, per mi no quedarà, la veritat. D'acord, doncs Carmina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Que vagi molt bé. Uh, eh, envio una abraçada molt forta per tots els que ens estan escoltant, eh? Molt bé. I que vinguin a viure a les festes que es fan pel carrer, que per això les fem. Al barri de Naves. Oh, el de Naves o el que sigui, eh? <laughs> eh? Molt bé. Vinga, a a veure. Adéu, adeu, adeu. adeu. Molt bé, doncs ja sabem com ha anat aquest eh, cap de setmana en què s'ha realitzat la festa major de, del barri de Naves i esperem doncs, això que l'any que ve continuïn i encara amb més força per poder oferir doncs, als veïns i veïnes aquesta celebració, aquest seguit d'activitats en què hi ha de tot. No? Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i ens n'anem doncs, una altra vegada de festa major. <laughs> Fins ara. Ara que havia après a començar a viure sense tu, de sobte ses ferides treuen pus. I encara que sé que no te vaig demanar perdó, m'hagués agradat poder-te dir adeu de prop. S'enyoren ses paraules que no diguérem a temps i ja no pots. Eres de l'ara groc per malai amb el teu nòvio junts, company d'aventura i expedició.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 Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables de la Comissió de Festes del Bon Pastor, la Isabel Marín. Muy buenos días. Buenos días. Pues cuéntanos, ¿cómo ha ido este fin de semana de fiesta mayor aquí en el Bon Pastor? Bueno, pues bien, uh -huh. bien. La verdad es que dentro de la crisis, la verdad es que bien, la gente se lo ha pasado como cada año. O sea que ha habido un poco de todo, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad es que sí, la gente se reencuentra durante las fiestas, porque unos viven fuera, vienen para pasar los días, y bueno, y con tranquilidad, sin follones y sin nada. Además, tenemos que decir una cosa importante, que este fin de semana ha habido la muestra de comercio, ¿no? Sí, salió el comercio a, comercio al carrer mm. y fue exitoso por lo que me han dicho. Porque mm. yo como estaba trabajando los fines de semana, pues mm-hmm. mm, me pierdo todos estos eventos tan, tan buenos. Pues cuéntanos entonces, entre semana, ¿cómo ha ido? Pues entre semana, bien. El, que me acuerde, el martes estuvo mm-hmm. la fiesta para los niños, que era en la calle Alfarrar. Mm-hmm. Hubo un globo hinchable, dieron merienda, estuvo bien. El miércoles hubo el cine en el Bernardo Boil, hecho por las Zampa... y el Padre Barry. El miércoles, la verdad es que no me acuerdo muy bien. El jueves también hubo actividades. El viernes estuvo otra chocolatada que organiza Nueva Casa. El sábado la salida, salida del carré, el comercio del carré y, y bueno, y ya pues la fiesta del agua, que me, han dicho que fue estuvo súper bien. Son juegos que se hacen con el agua y bueno, y los niños muy contentos y, y todo, y luego pues ya la orquesta. Y el domingo pues nada, hubo fútbol sala y partidos en La Llosa y ahí ya se terminó todo hasta que tenemos los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales que cada, cada año van a más, ¿no? O sea, que... Hay que... Bueno, mm, vamos a más. Yo creo que mm. vamos a igual precio porque no puedes aumentar, mm. pero hasta ciertos años la han hecho, los tiraron una, una empresa y este año ha sido otra empresa. Ah, entonces em, es diferente empresa. Entonces empezaron un poquito aquellos flojitos, ¿no? Que yo decía, buf. Pero no, tal como iban pasando las sesiones, iba aumentando el, los fuegos artificiales. Y la gente, mucha ovación, mucho... <laughs> y bueno, los comentarios que estaba muy bien, pues claro, tú los ves, ¿no? Pero a, ti te, a mí me gusta mucho la pirotecnia, entonces claro. Pero te tienes que seguir un poquito por, por la gente. También ha habido degustaciones de comidas, de todos los gustos, de todas las épocas, ¿no? Mm, sí, el sábado hubo los del Van del Temps con mm. las donas y, y, la parroquia. Mm. Hicieron para ella, para todos los, colaboradores que ellos tienen y para gente que se quiso, que quiso apuntar. Ayer por la mañana también hubo el homenaje a la vejez para los, los yayos del barrio, también muy emotivo. Y y bueno, este fin de semana ha sido, se puede decir, que un poco más tranquilito que el de la semana pasada. ¿Ha, ha sido más tranquilo que el de la semana anterior? Sí, porque el sábado de la semana pasada estaba un Pastor, que salieron todas las entidades, mm, actuaciones en la, en la en el tablado que había, luego para tarde andaluces y hubo más más cosas, pongamos, más, íbamos más, mucho más estresados que, que este fin de semana que son más tranquilos. Yo creo que a decidir este año no hacer baile el domingo también nos ha... Hemos podido disfrutar un poco más de los fuegos artificiales, porque otros años sí, yo sí me... Aparte, aparte, aparte de que cada año no llueve para fiesta mayor, que este año no lo ha hecho, eh, unos se quedaban recogiendo el bar porque la orquesta era de 8 a 11 y claro, yo me iba a ver los fuegos artificiales pa, para ver. Y este año, como no había nada, pues hemos podido disfrutar toda la comisión junta de los fuegos artificiales. Por eso ya es importante, ¿no? Que cuanto más familia hagamos de, en Bopastó, pues mejor, ¿no? Hombre, mm, pues sí, porque, mm, a ver, hablando así, en plan, esto, mm, hay mucha juventud. ...se puede decir que la más ya soy yo, sigo siendo yo, ¿no? Mm. Eh, y los restantes son todos muy jóvenes. El más mayor tiene 35, me parece. Y llega a los 20. Entonces, es mucha juventud, mucha vitalidad. Y, hacen todo muy todos muy conjuntos, ¿me entiendes? A la hora de trabajar y hacerlo todo. Y lo que antes a lo mejor un bar, pues mm, porque los medios o esto, eh, tardábamos a lo mejor cinco horas, Ahora un, te montan el bar a lo mejor en una hora y media. O sea que os lo habéis pasado bien, ¿no? Este fin de semana. Sí, aparte vino la, han vinieron dos, dos orquestas, la Acuario en el fin de semana, que le gusta mucho a la gente ya de, cierta edad, ¿no? Les gusta a todos, pero a cierta edad. Y la segunda ha venido tras, tras, más, mm, me parece que es, o tras, Y bueno, y la juventud vive con ellos, baila, canta, un montón, un montón. Eso es bueno, ¿no? Que todas las edades se lo pasen bien en la, en la misma fiesta de mayor. Sí, porque pongamos, la primera parte estuvo más dedicada, pongamos, a todos los géneros, a todas las edades, con pasodobles, con canciones de los 60 y 70, pupurri, y luego ya, en, después del descanso, empezaron ya las canciones con caña, ¿no? Con, lo que le gusta a la juventud. Y aquí, pues la verdad es que les, les gusta mucho. Pues supongo que ahora ya debéis estar preparando la siguiente festa mayor, ¿no? <laughs> Bueno, ahora estamos aquí reencontrando el, lo que queda de, de fiesta. De devolver, sí, la, esto, limpiando las cosas y bueno, y empezando, porque yo, yo creo que os lo habrán comentado otras entidades o otras comisiones, nos han cambiado la forma de pedir los permisos de fiesta mayor. Y ahora tenemos que entregarlo todo dos meses antes de hacer la fiesta. Y antes era un libro integral que yo creo que todas las comisiones ya lo teníamos por la mano y nos era muy tranquilo trabajar con él. Y ahora, aparte del libro integral, tienes que hacer unas peticiones que son cuatro hojas. Entonces, más que simplificarnos la el trabajo, nos lo han complicado un poquito más. Bueno. Vale, bueno, un poquito más no, bastante más. Entonces, claro, mm, eh, yo que, bueno, los que hagamos fiesta en mayo, piensa que en el mes de marzo tenemos que estar entrando todos los permisos. Claro. Y si ya te cuesta con la gente dos meses antes que te lo den, imagínate cuando le digas cuatro meses antes de fiesta mayor que me tienen que decir lo que van a hacer. Está complicada la cosa, Está un poquito complicada la cosa, ¿sabes? Y más cuando... Así que bueno, que ya pues nada, eh, cuando termine el verano, pues asentarnos. Empezaba a trabajar Reyes y al mismo tiempo Fiesta Mayor y al mismo tiempo Carnaval. Es decir que hasta ahora vamos por etapa, empezamos a lo mejor en octubre, Reyes, mm. en medio de Reyes trabajabas Carnaval y terminabas Carnaval y empezabas Fiesta. No, ahora va a tener que ser todo al mismo, al mismo tiempo. Claro. Pero bueno, bien, muy a gusto, muy contentos todos. Pues eso, es lo que, eh, eso es lo que nos gusta, ¿no? Que estéis eh, contentos de cómo ha ido todo. Hombre, flojito, pero bien, porque como es algo que todos los que están les gusta, pues disfrutan mucho. Disfrutan mucho y mira que, que las entidades, bueno, las comisiones de fiestas... sabemos lo que curramos y lo que y lo que nos cuesta organizar todo lo que se hace, ¿no? Pero cuando lo haces con ganas e ilusión, Mm, la verdad es que se te pasan los días que no te das cuenta y hoy es lunes y dices, ostras, que el día 9 empezamos fiesta y hoy es 19 y ya ha pasado todo. Y muy bien, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos de, con todo, comerciantes, entidades, eh, dale las gracias a, los vecinos del barrio por participar. y, la verdad es que estamos muy orgullosos muy, muy, muy, contento. Pues Isabel Marín, muchísimas gracias por acercarnos gracias hoy la fiesta mayor del Bon Pastor, que esperemos que el año que viene pues vaya mejor y que cada año os, vayáis superando, ¿no? Bueno, yo mm, ojalá, ¿no? Pero tal como están las cosas, me conformaría que al menos sean como las de este año. ¿Me entiendes? Porque mm, pedir más Mm, yo creo que está un poquito difícil. Pero conformar que sean igual que las de este año, ya estaría contenta. Puede Puedo decir que la gente no, las familias no vamos a peor, al menos estamos normales, normalizadas. De acuerdo. Pues Isabel, nos encontramos en nuestro momento. Bueno, nos encontramos y muchas gracias. Que vaya ¿eh? muy bien. Gracias. Adiós. Molt bé, doncs ja ho, ja ho sentit, hem, avui hem pogut parlar de la Festa Major de Naves, també hem pogut parlar de la Festa Major del Bon Pastor, aquí ara doncs, teníem, a, teníem a l'altra banda del fil telefònic a una de les seves representants de la Comissió de Festes, la Isabel Marín.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 Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs espera, eh, com ha anat aquest cap de setmana pel Club Deportivo Trinitat? Bueno, pues bastant bé. No? Bueno, L'amater va guanyar a casa al Cué, al 11-0, uh -huh. el mhm. veterans van empatar fora, l'infantil va perdre a casa amb el, la penya Manigua, uh mhm. -huh. a la Livina jugava un partit amistós, al camp del Pujades va guanyar, uh mhm. -huh. el Benjamín jugava amb el Sant Andreu va, va perdre i el Benjamín B també va perdre amb el Sant Andreu. Uh mhm. -huh. El Benjamín jugava al Premier, a la, a Premier Barcelona, la Teixonera, va guanyar 1 a 3 uh -huh. i l'escola, pues, eh, són xavals que es van, es van fent ara, pues, va perdre també un partit uh -huh. al mhm. camp del, del Badalona. Bé, no, no ha anat tan, tan malament, no tampoc? No, no, no, no es poden queixar. <laughs> <laughs> perquè el, el Club Deportiu de Trinitat què és el que farà aquest proper cap de setmana? L'amater. Sí. L'amater pues, doncs, juga fora al camp del, del cinquè, mm. que també està bueno, està entre nosaltres, està, nosaltres tenim 61 punts, ells em sembla que tenen 57, Uh -huh. i bueno, ens, ens, donarà, ens donarà una miqueta de feina perquè ells també volen intentar fer la promoció. Clar. Mm. <clears throat> I l'últim partit de Lliga, quan saps quan es juga? El dia, el dia 1 de, de juny a casa amb el Pastrana, que també és el, un, un dels equips que està al darrere nostre, que també ens, ens, ens, bueno, ens costarà de guanyar perquè també volen intentar fer la promoció, perquè hi ha un mm. grup hi ha un grup d'entre 3 i 4 que estem més o menys a un puntet per mm. fer la promoció. Doncs a veure si aconseguim que aquesta promoció sigui prou vàlida pel Club Deportiu de Trinidad i que aconseguim doncs, eh, situar-nos als primers per poder pujar a la següent categoria, no? Bueno, sí, nosaltres, ja dic, nosaltres lluitarem fins al final, fins a l'últim partit, mm. i a veure si, si tenim sort i podem fer la promoció, doncs farem la promoció. Si no, doncs ens quedarem a la categoria que, que estem, que de moment aquest any com he dit diverses vegades, per ser el mm. primer any que estarà a la categoria han fet una temporada fabulosa uh mm-hmm. -huh. i bueno, i anirem, i anirem lluitant. Molt bé. Si, no, si no pot ser aquest any, l'any que ve intentarem pujar. Doncs esperem que no, us de, no, no defalliu i que continueu amb força. No, nosaltres anirem lluitant per fer perquè el, l'equip del, del barri pues, doncs, estigui una categoria superior. Doncs esperem que sigui així. Molt bé, doncs Antoni, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i esperem doncs, que aquest cap de setmana es puntuï bé per tal doncs, d'anar doncs, això, anar pujant, anar pujant a poc a poc, no? Bueno, sí, sí, nosaltres anem passet a passet i mira, eh, anirem lluitant fins al final. Molt bé. Doncs que vagi bé aquest cap de setmana. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, doncs en una altra ocasió. Adiós, adiós. Ah. Molt bé, doncs ara sí, ara el que volem és, és obrir àrea de servei, parlarem de la nostra llengua, perquè tenim amb nosaltres a la Judit Riar, que pertany al Consorci per a la Normalització Lingüística d'aquí de, dels nostres barris de, de Sant Andreu. Fem una pausa i tornem. Música prevenir. Prova, sense por agafa el risc. Guanyis o perdis, has de viure. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs obrim, com cada dilluns, àrea de servei amb la nostra companya Judit Riar. Molt bon dia. Bon dia. Doncs què és el que ens tens preparat per al dia d'avui? Avui us vull presentar una, una campanya que s'ha fet des d'AREP, que es diu El senyor Romesco, i en lloc d'explicar-la jo, el que, el que farem serà parlar amb, amb el responsable i una, i una mm. treballadora d'allà perquè també ens expliquin en, en què consisteix. Podríem començar per l'Adrià. Bon dia, Adrià. Hola, molt bon dia. Explica'ns qui és el senyor Romesco. Doncs, bueno, eh, benvinguts a tots a la campanya del senyor Romesco i una mica responent a la primera pregunta, eh, és una mascota que el que fa és representar les persones amb malaltia mental, que treballa en el nostre centre especial de treball de la Calaixera d'Arep. I una mica la missió que, que persegueix és la de difondre el missatge d'un consum responsable de productes alimentaris socials, saludables i de proximitat. I d'on va sorgir la idea? Bueno, aquesta idea, nosaltres aquí al Centre Especial de Treball de, de la Calaixera tenim un equip tècnic eh, molt implicat i, i dinàmic i llavors eh, bueno, fent una sessió de, de brainstorming en, en diferents reunions d'equip eh, vam treure aquesta idea que, que pensem que era molt original per, per captar l'atenció sobretot de la gent del barri i de les xarxes socials. D'acord. I què ofereix adherir-se a la campanya? Bueno, eh, el que ofereix és eh, bàsicament que, que la figura del senyor Romesco, el ser un, un representant d'una nova botiga de, de producte alimentari de proximitat, saludable i social que inaugurarem el 5 de juny, eh, que aprofito per dir que està situada al passeig Maragall 124 de mhm. Barcelona, mm -hmm eh, uh, i es dirà que el Romesco, eh, uh, bueno, ofereix que és com el, el que perseguíem una mica en, entre tots els membres de l'equip que vam generar la idea era precisament que, que generés una expectativa envers la inauguració d'aquesta botiga. Llavors, com que la botiga és Cal Romesco, serà la casa d'aquesta mascota que us he dit que, que es diu senyor Romesco. D'acord, per tant, hi haurà una botiga física on anar a comprar les fruites i verdures. Correcte, tot aquest tipus de, de producte de proximitat, saludable i social. Són una mica els tres eixos vertebradors eh, envers els quals eh, hem utilitzat per, per seleccionar aquest tipus de producte. D'acord. I llavors tindré un funcionament com, el, com de cooperativa, que la gent haurà de venir a buscar el, els productes que portaran els pagesos, o, o bé es podrà comprar doncs, una poma, una pera, no, no s'haurà de comprar necessàriament tota una caixa. Correcte, eh, serà com una botiga tradicional i convencional, eh, l'únic que hem intentat que evidentment la, la tipologia de producte, doncs, com que hi ha aquesta vessant social i, i de proximitat, doncs tots els productes compleixin això. Tot i així, doncs, evidentment anirà el producte a granel per pes i podreu comprar tot tipus de pots de marmelada, de mel, cervesa artesana, fruita i verdura, embotit envasat al buit, bueno, tot, qualsevol producte que necessitéssiu eh, en aquesta botiga de proximitat, diguem. D'acord. I quina resposta ha tingut la campanya? Al barri Bé, o als va... llocs on l'heu presentat? Sí, eh, estem molt contents perquè bueno, s'ha adherit molta gent. Nosaltres bàsicament l'hem vehiculat a través del Facebook, que ja us avanço sí. que si busqueu la paraula Romesco eh, surt la pàgina del nostre amic eh, el senyor Romesco i llavors bueno, estem contents perquè hem generat una mascota física, diguem, que al final és un porro amb cara i ulls i ulleres i, i unes mans i llavors el que hem intentat és que generés mm, bastant moviment a la xarxa eh, fent-se fotografies les persones que se'l trobaven en algun lloc del barri o que ens venien a visitar en el centre eh, fessin una fotografia i la compartissin en aquest grup de, de Facebook. D'acord. I què ens diries eh, perquè ens apuntéssim a, a aquesta iniciativa? Si ens haguessis de convèncer o que, com ho faries? Bueno, eh, entenc que el concepte de proximitat o de producte ecològic mm. doncs, els últims anys ha agafat eh, bastanta calada en el nostre país, eh, sobretot amb, amb consumidors eh, conscienciats, eh, però a banda jo entenc que el, el projecte del, de la calaixera d'Arep en aquest cas és més potent encara perquè a més a més hi, hi fusionem també la part social no? en el sentit de que són productes que s'han realitzat en, en altres centres especials de treball de, de Catalunya i que, a més a més, les persones que us, atend que us atendran si veniu aquí al Passeig Maragall 124 seran persones amb, amb malaltia mental greu, que és la gent que, que tenim empleada en el, en el centre especial de treball. Llavors entenc que bueno, és un projecte integral en el sentit mm. de que fusionem el tema proximitat, el tema saludable i el tema social. Molt bé. Molt bé, doncs Adrià, gràcies. Vols afegir alguna cosa més que no, que no t'hagi bueno, preguntat? Recalcar que, que això, que vendrem tot tipus de producte de, de proximitat social i saludable, que us convidem el dia 5 de juny a dos quarts de vuit de, de la tarda a la inauguració de Cal Romesco i bueno, que l'adreça on ens trobareu és al passeig Maragall 124 al costat de la plaça Maragall. D'acord. Doncs el dia 5 de juny, a dos quarts de vuit, has dit? Correcte. Perfecte, doncs així podem, podem prendre nota i, i, i venir, perquè la, la veritat és que heu creat moltes expectatives i la gent crec que té ganes ja de, de veure la botiga física. Correcte. D'acord? Doncs gràcies, Adrià, i fins una altra. Molt bé, moltes gràcies. I ara, ara voldria parlar amb la Cristina. Cristina, bon dia. Bon dia. Eh, la Cristina és treballadora d'AREP i és eh, alumna dels cursos de, de català. Cristina, perquè tu d'on ets? Eh, soc d'un eh, poble de Toledo que es diu Juncos. I quant temps fa que vius a Barcelona? Fa 10 mesos que, vis, a, eh, que visc a Barcelona. I quant temps fa que, que treballes a AREP? També fa 10 mesos que treballo. Mm. I ens podries dir què és allò que, que és el que més t'agrada de la teva feina? al contacte a la gent i al poder ajudar a, en la integració sociocomunitària. D'acord. L'Adrià ens acaba de presentar el projecte de Cal Romesco. Quines implicacions ha tingut l'inici d'aquest projecte en la teva feina del dia a dia? Eh, pues noso eh, nosaltres, des del Club Social, eh, hem ajudat a la difusió externa. Hem portat el romesco a diferents llocs d'Espanya, com per exemple a Madrid i Toledo, donant a conèixer aquest, eh, aquest projecte. Molt bé, o sigui que heu anat amb el porro sota el braç fins a, fins a Madrid i fins a Toledo, molt bé. Exacte. Sí, sí, no, perquè vaig veure la presentació a les aules i va ser una presentació divertida. Mm? Mm, què suposa per vosaltres, els treballadors d'AREP, l'organització d'aquest nou projecte, d'aquest nou repte? Pues, suposa una nova forma de treballar a la integració comunitària i una representació de la salut mental. D'acord. I com, com ha estat rebut pels usuaris? A ells els sembla interessant i també estan ajudant a la publicitat. D'acord. I què ens diries tu perquè ens apuntéssim a, a la iniciativa, perquè vinguem a, a comprar que ja vindrem, però <laughs> volem que <laughs> volem que, que ens animis. Com, com animaries a, a la gent que ens està escoltant? Us pues diria que vingueu el dia 5 de juny a la inauguració de la botiga i que conegueu aquest nou projecte. Perfecte. Molt bé. Doncs, Cristina, moltes gràcies. No sé si el Jordi vol afegir alguna cosa o vol preguntar-te alguna cosa. No, o doncs sigui, donar les gràcies a, a la Cristina per aquesta feina que estan fent, no? Sí. És molt important. Sí, Merci sí. a vosaltres. És, és una feina que s'ha de fer a poc a poc però constant Exacte. i això és, té molt mèrit, uh -huh. té mhm. molt mèrit, sí. d'acord? Doncs bé, doncs moltes gràcies Cristina. A tu. I ens veiem amb vosaltres el dia 5 de juny a dos quarts de vuit de la tarda. D'acord. Que vagi bé. Adéu. Igualment, adéu. Adéu. adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'Adrià i amb la Cristina, la Cristina doncs, que és una de les persones que ha estat tirant endavant amb aquest projecte, no? des, des de la mateixa botiga. Exacte, ella és treballadora de, del centre i l'Adrià és qui s'encarrega, és el responsable de, serà el, de l'ecobotiga, de de la mm-hmm. campanya, i llavors de, de l'ecobotiga, que serà a Cal Romescu, uh -huh. que mm-hmm. crec que és una iniciativa molt interessant. Eh, L'han presentada a molts dels nostres cursos, uh mm-hmm. -huh. per tant, nosaltres això l'hem deixat constància al, al blog i els alumnes eh, els ha agradat. El que sí que hem de deixar en valor és que persones doncs, que tenen algun tipus de, de dificultat, de, de discapacitat, doncs que endeguin aquest projecte, això és una cosa que hem de tenir molt en compte. Sí, ja tenen, ja tenen en marxa la calaixera, que mm. és una papereria i també servei de missatgeria, que també el mm. porten tot de gent del centre, i crec que és important. I més, més com deia l'Adrià, ara que en aquest moment que cada que, que tenim tanta consciència, que tenim consciència social, que, que estem amoïnats pel, pel medi ambient i que ens preocupe i que, per tant, a l'hora de comprar sí que mirem que els productes sempre que puguem, en la mesura que sigui, siguin de quilòmetre zero, siguin el, mm. el més a prop possible. Molt bé. D'acord, doncs ara, és, ara sí, ara ja anem cap a la nostra habitual agenda a veure què és el que tenim per comentar-vos a dia d'avui. Doncs una agenda en què comencem parlant de les millores en la pavimentació del carrer Vintró. Aquests dies i fins dimecres s'estan fent obres de la millora en la pavimentació de la calçada i voreres al carrer Vintró. Aquestes millores afectaran el tram entre la plaça del Mercadal i el carrer de Rubén Darío. Durant aquests dies, l'esmentat tram del carrer Vintró quedarà tallat al trànsit entre les 8 del matí i les 7 de la tarda. També comentar-vos que a la Fabra i Coats es busca ideòleg l'Institut de Cultura de Barcelona i CUP ha llançat una convocatòria pública per escollir el comissari que dissenyarà els continguts de la pròxima temporada del Centre d'Art de Fabra i Coats. Els interessats tenen temps fins al 22 de maig. El jurat està format per David Armengol, David G. Torres, Daniel Giral Miracle, Martí Manen, Miguel Àngel Sánchez, Bartomeu Marí, Conxita Oliver, Oriol Gual i Llucià Oms. I atenció perquè avui es posa en marxa al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca l'exposició L'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014. El Centre Cívic de la Sagrera, a la Barraca, al carrer Martí Molins número 29, acull fins al 30 de maig l'exposició L'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014. Inauguració avui a les 7 de la tarda. Per commemorar el tricentenari d'enguany, es fa un cop d'ull enrere i es destaquen els vestuaris més emblemàtics que han vestit catalans i catalanes durant aquest temps. No us perdeu aquesta exposició produïda per la companyia Pusa Espectacles. Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 9 a 2 quarts de 10 del vespre. Dijous de 10 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 2 quarts de 10 del vespre. Entrada gratuïta. Ens acostem ara al Centre Cívic de la Trinitat Vella perquè acull l'exposició Fotografia 30 aniversari de la piscina. El Centre Cívic de la Trinitat Vella al carrer de la Forada, número 36, acull fins al 9 de juny l'exposició de fotografia 30 aniversari de la piscina. Doncs aquesta inauguració es farà avui a les 6, eh, consta de la memòria històrica de la Trinitat Vella i eh, es, fa, es realitzarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 2 quarts de 10 del vespre. També informar-vos que el Casal de Barri Congrés Indians us ofereix l'exposició Dona i Ofici Mostra d'Arpilleres. El Casal de Barri Congrés Indians al carrer de Manigua, número 25, us ofereix fins al 5 de juny l'exposició Dona i Ofici, mostra d'arpilleries, arpilleres, perdó. Doncs Veure... sí, veureu i sentireu de ben a prop el testimoni de vida de diverses dones, l'entrada és totalment gratuïta i atenció perquè aquella gent que estudieu, doncs ara el que us volem oferir és una sala d'estudis nocturnes a Sant Andreu. Les sales d'estudi nocturnes són un servei de la Regidoria d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament en conveni amb el districte de la ciutat i el Consorci de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Doncs, si us voleu posar en contacte, eh, ja en, en, a Sant Andreu hi ha la sala d'estudi nocturna Ignasi Iglesias Can Fabra i a la Sagrera hi ha la sala d'estudi nocturna de Garcilaso, a l'Espai Jove Garcilaso. Nosaltres ho deixem aquí, donem les gràcies a la Judit Riar, també a la Angie Velo, també al Francisco Miguel, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.